catamanto petas helpon. Ne attendite, aperis en mia heimo du plen crescai catoi, facte uno flav rugia cato, cae uno blu ocula catino. Ili envenis, examenis la domon, cae sen gene installigis sur la plei comfortai tapisioi cae cusenoi. Ili aprobis la silenton, la mangion, cae la liberan aliron alla extero, ciam necessas visiti la necesseion. Comence ili iom querelis inter si, cae cun la endomai hondetoi, sed balda montrigis che estas tauga loco por ciui en pazza convivado. Nu la homai en logiantoi ne spertas al catoi, nur pri hondoi, necessas lerni. Mi tui petis helpon de Google. Tie mi trovis quelcaen utilaen consiloin. En tempo de falsain informoi en interreto, mi demandas min, ciu vere fidindai consiloi? Mi comences per quelcae reguloi sub la titolo, aferoi pri ciui vi supposas che ili placias al catoi, sed ili ne placias. IEN kelkai. Unu. Catoi ne shatas che ne caresu ilian ventron. Male ol hundoi, tiun corpo parton ili sentas kiel facile vundeblan. ECH KIAM ili cusas sur dorse, tio NESIGNIFAS signifas inviton al ventro tushado. Du, quancam catoi estas scivolemai, promenigi ilin sur trafic plena strato estas ia turmento por ili. Ili eble adaptigas al tio nur se ili alcutimigas de la infanaggio. Catoi amas promeni libere en tranquillai locoi. 3. Colorai scatoloi cum molai interne cusenoi ne estas confortai por voyaggio de catoi ancau ne tornistroi. ili placas nur al homoi. Catoi preferas firme plangain scatoloin tute covritain por eviti temigain regardoin de neconatai homoi cae aliai bestoi. Fakte, ili entute preferus ne voyagi. Quar, tondi catain ungoin estas mal respecto al ilia naturo. Ili besona sia in ungoin por grimpi, cae eventuale sin defendi. Quelcae personoi ec forigas la ungoin de siae catoi. Tio estas vera cruelajo. Quin, nova cato en heimo jam occupita de alia cato povas esti problemo. La malnova en lo sentas che tio signifas invadon. Gia territorio estas tre grava factoro. Oni devas tre delicate, ca ce tio ne estas vort ludo, en conduci la novulon por eviti malpatson. Se oni volas ducatoin, tiam prefere oni alprenu ilin cune ciam ili estas ancorau infanoi. Ses, homoi amas circa braki catoi ofte ne. Tia spezan careson ili comprenas kiel minason. Caresi ilian dorson funccias multe pli bone. Compreneble, depende de la individua temperamento cae de la tempo de convivado, catoi povas fine accepti tiun homan capricon. Sep, neniam al ligu tintilon circa la colon de cato. La sonado de tiu obiecto turmentas cae malpliegas gian attentemon ciam tio estas necessa. Oc, dolciajoi ne taugas por catoi, ili ec ne capablas percepti ties guston. Cioccolado povas esti ec toxa al ili iliai manch cutimoi estas tute aliai. Quancam tio shocas homoin, ili facte amas mangi jus chasitan passeron. Existas en nia esperanto movado la simpatia rondo cato, esperantista cat amicaro. Ciu bonvolemai samideanoi povas helpi min